Sova Info. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci ministar financija Zdravko Marić održao predavanje na temu Fiskalna politika Republike Hrvatske i put prema euru. Govorio je o pozitivnim i negativnim posljedicama na prihode građana, planovima o smanjenju PDV-a i poreznom rastrećenju. Predavanje je izazvalo veliki interes studenata koji su ministru uputili mnogobrojna pitanja, a i ostalih sudionika, te je bilo slobodno za sve građane. prva osnivačka sjednica Intersektorskog vijeća sveučilišta za suradnju s Francuskom održala se 10. prosinca na rektoratu u Rijeci. Vijeće je osnovano kao kolegijalno tijelo rektorice, a svrha mu je osnaživanje formalne suradnje u područjima strateškog partnerstva, razmjene znanstvenika, stručnjaka, studenata, kulture i kulturnom menadžmentu, te suradnja u području zdravstva. Fondacija Andrew W. Mellon u Amsterdamu nudi 33.000 eura za stipendije doktorandima na području povijesti umjetnosti, povijesti kultura i sličnim akademskim granama. stipendistima će se osim financijskih sredstava, sredstava omogućiti i zajednički radni prostor te pristup relevantnim izvorima muzeja Rijksmuseum. Rok za prijavu je 20. siječnja, a prijaviti se možete na službenoj stranici muzeja a sutra nas očekuje dijelomice sunčano sa jugom. Najniža temperatura e, biti će od minus 5 do 0, a najviša dnevna temperatura od 8 do 12 celozijevih stupnjeva. Sovu info uredila Ivana Jukić, Sovu info pročitao Antonio Piljan. Slušali ste Sovu info.